Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció per la desmilitarització. Mm. estic intentant eh, reproduir els àudios que he gravat aquesta tarda a Plaça Catalunya de la trobada de barris que doncs, ha tingut lloc eh, des de les 5 de la tarda fins a les 8, eh, quarts de 9 ben bé, a Plaça Catalunya d'avui diumenge 26 de juny del 2011. Som a Contraband FAEMA, això és Ones de Pau i espero poder compartir aquesta informació, poder fer aquesta difusió. Una mica de paciència us demano i aniré posant musiqueta fins que sonin aquests àudios. Gràcies per acompanyar-nos. Fins ara. Thank you. eh, en què consistia la coordinadora de barris que funcionava fins ara, fins ara no? bueno, continua funcionant de fet. Eh, bé, l'espai de la coordinadora de barris agrupava un seguit d'assemblees que es van formar en el context de la vaga general del 29 de setembre del 2009. Eh, a partir d'aquí eh, i a través, en un primer moment, de l'Assemblea de Barcelona vam decidir coordinar-nos eh, eh, i en el pas del temps eh, ens vam decidir deslligar en menor o major mesura d'aquesta Assemblea de Barcelona i continuar la nostra vida, diguéssim, al marge d'aquesta estructura. Eh, la majoria de barris, bueno, els barris que participaven en major grau era Clau Camp de l'Arpa, Cascantic, Poble Sec, Gràcia, Sants, Eixample, Raval, Poble Nou i Sant Antoni i altres barris doncs, que, que també ho feien en menor o major grau eh, els, els barris, que repeteixi els barris. Val. Eh, Club Camp de l'Arpa, Antic, Poble Sec, Gràcia, Sants, Eixample, Raval, Poble Nou i Sant Antoni. Bé, aleshores, amb, amb l'ocupació de la plaça, eh, les assemblees de barri que ja estaven formades i que formaven part d'aquesta coordinadora eh, van pensar en crear un espai dedicat als barris a la mateixa plaça que seria l'espai que tots coneixíem com on es situava la, la comissió d'extensió. Eh, a partir d'aquí vam decidir aportar informació sobre les nostres respectives assemblees i la gent va començar a preguntar i interessar-se per tot el tema de les assemblees de barri, etc etc. Eh, I bueno, a partir d'aquest moment la història suposo que és coneguda per totes, que és l'extensió d'aquestes assemblees i la creació de noves assemblees a barris eh, on encara no existien, eh, les que ja existien hem vist multiplicat el nombre de gent que, que venia, etc etc. I ara bueno, continuarà l'Ivan perquè sí que és veritat que amb la creació de la trobada de barris no, es va produir una mica un conflicte de veure un, de quina manera, no? Tot aquest nou moviment que s'estava gestant, com, com aconseguien coordinar-lo d'alguna manera. El que, és, el que deia molt clar és que tot i que he dit que en un moment van tenir alguna relació amb l'Assemblea de Barcelona, actualment la coordinadora va continuar i ara mateix continua existint com un espai que agrupa assemblees autònomes que no estan vinculades a cap estructura ni a cap organització. Això és claríssim. Eh, bueno, como decía Ana, la creación de las ciudades de barrio, esta es una de estas ciudades de barrio a partir de la Comisión de Extensión, eh, provocó un medio dilema las asambleas que formábamos parte de esta coordinadora de barrios, porque entendíamos que el funcionamiento de dos espacios en paralelo, quizá con las mismas pretensiones, podía representar un peligro a diferentes niveles. Solapamiento, duplicidad, asambleas que formaban parte de un espacio y otro, y existencia de asambleas que quizá tenían un nivel de información de otras asambleas que no lo tenían. Eh, desde la ocupación de Plaza Cataluña se han celebrado dos asambleas de la coordinadora de barrios. Una primera que ya estaba fijada desde antes de, la ocupación de esta plaza, que fue el día 7 de junio de 2011. En esta asamblea de la coordinadora de barrios, algunos miembros de las asambleas asistentes intercambiamos opiniones y preocupaciones sobre cómo habían recibido el impacto de esta ocupación de esta plaza el proceso que estábamos viviendo en nuestros respectivos barrios y sobre todo la masividad de nuestras asambleas. Es el caso, por ejemplo, del Club Candelarpa, que pasábamos de una asamblea de 30, 40 personas a asambleas de 200, 300 personas. Eso era algo más o menos extensible al resto de barrios y sobre todo nos preocupaban cuestiones de organización, de asamblearismo, de horizontalidad y de autonomía. También hablamos sobre el futuro de la coordinadora y lo que hicimos fue llegar a un consenso de mantener el espacio de la coordinadora de barrios informando a las nuevas asambleas sobre su existencia y valorar entre todos si valía la pena conservarla. En este sentido lo que hicimos fue invitar al resto de asambleas que se habían creado nuevas a la siguiente coordinadora y nos adjuntaba una carta de presentación y una breve explicación de la misma. Es cierto que esta noche llegó un pelín tarde, pero aún así mantuvimos la fecha de la convocatoria, que fue el día 21 de junio de 2011, que fue la segunda coordinadora de barrios. En ella asistimos barrios que ya estábamos en la coordinadora de barrios y un barrio nuevo que fue Gótico y decidimos introducir en la lista de correo a todas las nuevas asambleas para que tuvieran información de este espacio y de lo que allí se estaba hablando voy hablando porque en ningún momento se decidió nada. Lo que sí se hizo fue reafirmar en una posición que teníamos desde hacía mucho tiempo, que era sobre todo mantener la autonomía de cada asamblea de barrio. Esto considerábamos que era fundamental, que cada asamblea de barrio viviera su proceso de forma tranquila, con calma, creando las condiciones que consideraban oportunas y manteniendo su proceso. Y en todo caso, decidir entre todos, desde la base, cómo queríamos coordinarnos y para qué queríamos coordinarnos. En este sentido, entendemos que tiene que ser entre todas las asambleas, nuevas y viejas, por decirlo de alguna manera, que hemos de pensar y decidir cómo nos queremos coordinar a partir de ahora. Esto es fundamentalmente la información que hay. aconseguit reproduir i ara escoltarem els següents d'aquesta trobada d'assemblees de barri de la plaça Catalunya eh, i anirem doncs, eh, difonent els àudios que s'escoltin doncs, mínimament bé com, com heu escoltat doncs, tirant un punt de distorsió que com us deia doncs, és degut a la potència dels baffles que, que estaven doncs, eh, funcionant aquí a, a Plaça Catalunya durant aquesta trobada d'assemblees de barri. Mm, tu ve el, els àudios perquè s'estava aquest àudio eh, hi ha hagut tantes intervencions que no, ara mateix no sé si és d'una comissió o ja era de la, del segon punt de l'ordre del dia d'aquesta assemblea amb les intervencions del barri. Eh, posem el play a, poso el play en el, en el punt on comencen doncs, les intervencions dels barris Exactament, i eh, continuem eh, escoltant-los. les nostres intervencions al tema, al tema que toca ara, que són propostes organitzatives. Ara sí, propostes organitzatives des de les assemblees de barri. Primera intervención un un del al Sec. Ah, soc Rubén, de Poble y bueno, no hemos mm, hablado antes porque una propuesta concreta no traíamos aquí, debatimos todo lo que pudimos, pero realmente es un tema con mucha profundidad en cuanto a hablar de formas de organizar todo esto, entonces creemos que es un debate que requería mucho más, bueno, no llegamos a una conclusión en el tiempo que estuvimos debatiendo, pero voy a intentar resumir un poco el sentir que hubo allí en todas nuestras discusiones y en todos nuestros debates. Había una un consenso general de que sí que se quiere apoyar la creación de, de, un ágora en Plaza Cataluña como una forma de repensar la plaza tal y como está ahora y un punto de organización, de coordinación de todas las luchas de los barrios, eh, un punto de confluencia de la información como un nexo fuerte de la red que formamos toda esta, lucha. Em, no se tenía una concepción como, o sea, tenía cierto recelo de que se creara una estructura vertical, de modo que se tomaran decisiones desde allí que pudieran a veces dejar fuera algunos barrios o algunas de las personas de los barrios. En ese sentido, sí se quería que las decisiones tuvieran en los barrios, pero también coordinada, en cierto modo, la decisión, del Ágora coordinada desde los barrios. O sea, en Ágora se podrían tomar decisiones que vengan de los barrios, del consenso entre todos los barrios. o sea, lo vemos como un punto de, ida y venida de propuestas, de debatir, de crear consenso. teníamos más o menos un consenso de que no tenía por qué ser que hay que aprovechar Plaza Cataluña como una, una imagen muy fuerte que tenemos de cara al exterior, de, potenciar y de fomentar las luchas, pero que no tenía por qué luchas en la Plaza Cataluña, se pueden ratar por otras plazas, quizás aprovechar Plaza Cataluña para los movimientos más grandes y demás, es decir, que sirva sobre todo para, para fomentar el encuentro y no tanto la división, que tengamos mucho cuidado con estas pequeñas rencillas que a veces hay. A título personal más, ya yo diría que que nadie se desanime, si a veces un día una, asamblea sale un poco rana, o todos salimos ahí un poco que no se, ha, no consensuado nada, porque el movimiento va por debajo, es superficie y, va a seguir adelante. Hay y poco más, eh, queremos más tiempo, creemos que esto hay que debatirlo muy bien, en el caso de que haya alguna toma de decisiones en la ver cómo se haría, con cuántos, si hay representantes de cada asamblea que vengan, que sean rotativos, cada cuánto tiempo, y una cría un toque de atención a intentar no acumular tampoco demasiadas asambleas de demasiadas comisiones desde diferentes asambleas de barrio de Cataluña, porque llega un momento en que son, ah, bueno, todos queremos participar mucho, hay gente que trabaja más, gente que trabaja menos y a veces es, eh, bueno, es un intento de atención, de que intentemos no perdernos demasiado y focalizar mucho más cosas. Gracias. Joaquín. Buenas tardes. Jo voldria fer un petit exercici econòmic, però no parlaré de detalls ni d'hipoteques. Parlaré de com es fan les fortunes legalment, com es poden fer. Una de les formes de... No, però és que això no són propostes, això és com i a, eh, aquest home que volia, <laughs> volia explicar com es fan les fortunes i fer-nos una petita classe d'economia, doncs a, eh, se li ha dit que no, no era adient, que s'havien de fer propostes des de les assemblees de barri i, per tant, ha continuat el torn de paraules. Martí. Hola, eh, visc a un poble del Vallès. He estat eh, convidat a parlar a l'Assemblea de Cerdanyola i de la Garriga. He parlat aquí algunes vegades i voldria suggerir algunes qüestions a títol organitzatiu, que és el que toca ara, no? Eh, crec que després d'aquest mes i mig tan, tan, tan, tan intens, a l'estiu és un moment fantàstic per uh, autoavaluació, reflexió estratègica, cap a on anem i com hi volem anar. D'aquest punt de vista suggereixo tres coses molt concretes. Una, eh, visibilitzar més un calendari comú d'assemblees i activitats dels moviments socials sobre formació i reflexió estratègica pel conjunt de la ciutadania indignada la primera setmana que érem milers, ara quan som? També hi ha milers, hi ha centrals d'assemblees arreu, però estem perdent molta gent. Jo crec que hem donat l'oportunitat que molta gent que s'ha interessat per primera vegada sobre temes, sobre alternatives desconegudes que no s'havia plantejat mai i puguin tenir eh, accés i puguem compartir tot el coneixement acumulat durant 20-30 anys amb un munt d'organitzacions, del Fons Social Català, d'entitats, d'universitats, com alguns companys han dit, i tenir espais de compartir simplement coneixement, experiència. El segon, eh, he vist que algunes de les assemblees estan molt centrades en temes locals, cosa que és molt important, temes municipals, locals, però crec que com a moviment hem d'avançar almenys en tres preguntes que jo formulo al conjunt de les assemblees, em permeto fer-ho. Una, com millorar els procediments participatius en cada assemblea i entre assemblees, crec que la proposta de Sants i d'altres són molt pertinents, però per tot Catalunya, no només per Barcelona, Segona, quins són els punts de diagnosi, objectius i de propostes que poden ser comuns al nucli. Jo crec que com a moviment és una revolució, una revolta que ho toca tot. Però si no som capaços d'identificar 2, 3, 4, 5, els vuit punts comuns no ho sé, però construïts entre tots i totes, de totes les assemblees, no només el que es va fer aquí a Barcelona durant un temps. Crec que aquest era el tema central d'aquest estiu dels propers mesos. Tercer, quines són les possibles estratègies que el 15M per als propers mesos. Hi ha qui proposa referèndums, qui proposa assemblees constituents, qui proposa coordinacions, qui proposa lluites. Crec que tot això necessitem poder en comú. Acabo. Per fer tot això, suggereixo, eh, no sabia la proposta del darrer de intervenció de fer una espècie d'universitat d'estiu aquí, jo proposava un intercanvi d'estiu entre assemblees, comissions, organitzacions i moviments socials per recollir aquestes, eh, les respostes a aquestes tres qüestions eh, a Barcelona, a la boda, en un lloc on es pugui acampar, on podem estar durant una setmana del 27 d'agost fins al 3 de setembre tranquil·lament, reflexionant, compartint, aprenent i tenint una base comuna per relançar les assemblees a partir del setembre. Només dir això, el conjunt d'unes 20 organitzacions del Fòrum Social Català ja hem passat, ofereixen recursos, possibilitats, xerrades, continguts i també algunes de les organitzacions un espai de treball durant tot l'estiu més endavant per treballar sobre una plataforma de comunicació i de per internet que ens permeti incorporar molta gent i coordinar-nos entre assemblees, una comparativa i sistematització de les diferents propostes de mínims que estan sortint i aquest espai de coordinació aquest intercanvi si es veu adequat. Moltes gràcies. doncs, eh, permeteu-me que sobrai això, a, aquesta proposta, que doncs, ve al fil de que, del que proposaven també des de les comissions de la campada de Barcelona i també des d'altres intervencions, aprofitar l'estiu per a aquesta escola o universitat mm, en la que es vagin doncs, tractant diferents temes per eh, doncs, que no s'apagui la flama i que serveixi per les eh, diferents mobilitzacions i diferents accions transformadores. Continuem escoltant a eh, aquesta assemblea, a aquesta trobada de barris d'avui, d'aquest diumenge, a Plaça Catalunya. he plantejat una, una proposta, una reflexió per la meva assemblea, però he dit que volia plantejar una cosa a nivell particular. I té a veure amb, amb l'esperit del company aquest, però és molt més modesta. Si realment ens plantegem una manera diferent de funcionar mitjançant assemblees de barris, pobles, veure com això combina amb una assemblea general que també hauria d'existir, eh, crec que és prou important com perquè eh, l'aprovació d'això es faci mitjançant una assemblea general. És a dir, que a banda que fem aquesta assemblea del, eh, del proper 10, o 10, no? de, eh, de, poble, de, eh, barris eh, i pobles, si volen, doncs que a banda d'això, aquesta assemblea es pugui parlar la possibilitat de convocar una assemblea general per ratificar tots aquests aspectes, perquè som un moviment més gran del que hi havia i tots i, to i tothom eh, eh, s'hi ha de sentir copartícip del que decidim. Recogiendo los consensos que, se elaboraron el otro día en la Asamblea del Corte del ARPA, allá. Eh, en realidad tiene mucho que ver con lo que hemos presentado antes de la coordinadora de barrios y simplemente quería ratificar esta, cuestión. Eh, nuestra propuesta viene a, decir que no vemos necesario la existencia de dos espacios de coordinación. Nos da igual que se llame probada barrios, nos da igual que se llame coordinadora de barrios. Lo que sí tenemos muy claro es el procedimiento que queremos que sea un espacio asambleario, horizontal, con respeto a la base y que las decisiones vayan de abajo arriba. También vemos muy importante que se deje tiempo, que se deje tiempo a que las asambleas de barrio hagan su recorrido, hagan su proceso. Pues ahora engancho con la segunda cosa que quiero decir, que la voy a decir a título individual. En este sentido, me parece un poco complicado que, se mantenga este respeto, este respeto a este proceso, a que las cosas vayan caminando poco a poco, que nos, conozcamos poco a poco, que trabajemos poco a poco, con el listado inmenso de convocatorias que hay aquí, que es verdad que se han currado gente de diferentes comisiones, pero que yo veo muy difícil que los barrios podamos estar presentes en cada una de estas reuniones de coordinación y que después lo bajemos en nuestras asambleas trabajemos en nuestras asambleas todas estas propuestas de coordinación temática y que aún así podamos trabajar en nuestro barrio. Simplemente quería llamar a la reflexión sobre este punto. Gracias. Hola, soy Javier, mm, soy del Raval, de la Asamblea del Raval, pero hablo a título individual. Em, pertenezco a la Comisión de Acción y Extensión entonces, en la comisión de acción extensión, estoy poniendo un ejemplo de un instrumento que quiero plantear. nos planteamos la posibilidad de montar acciones contra algo que va más allá de nuestro barrio. Es el tema de los ERES eh, de la sanidad. Entonces, eh, lo que nos dimos cuenta enseguida es que teníamos, nosotros lo planteamos a nuestra asamblea. Nuestra asamblea nos planteó que los de, los de acción nos coordináramos con el resto de barrios, pero creo que nos falta un instrumento donde los barrios puedan proponer eh, eh, cuestiones a los otros barrios. Me refiero a que esa iniciativa yo creo que nos afecta a todos, a nosotros nos afecta al Hospital del Mar, hay muchos barrios que les afecta al Hospital del Mar, hay otros barrios afectados también por los seres. Pero más allá de la propuesta concreta, yo me planteo que habría que crear un instrumento, y sería urgente, para que los barrios pudieran proponer ah, propuestas a los barrios. Por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, yo más allá, o sea, la propuesta que plantea Sáenz, yo creo que es un proceso que hay que discutir, que pues nos, nos debe llevar el tiempo que nos lleve, también es urgente decidir cómo tomamos decisiones colectivas, pero creo que deberíamos intentar buscar instrumentos de comunicación simplemente a nivel de propuesta, para que si, nosotros tenemos la idea o otro tiene otra idea que nos afecta a todos, de alguna manera podamos coordinarnos y podamos montar algún tipo de comisión para que tire adelante ese tipo, ese tipo de acciones. Yo, si, yo soy una clase que se ha dicho que no se puede decir nada en esta asamblea, pero yo creo que es una propuesta de tipo instrumental. Si se viera bien, yo no sé cómo, moderación lo, va a plantear esto, es una propuesta concreta de crear, de ese instrumento y ver cómo lo hacemos. Pero si se viera bien, podríamos crear al final de esa asamblea la gente que se Bé, doncs a aquesta persona del Raval parlava a títol eh, personal, no en representació de l'Assemblea del Raval, i bé, això també doncs, mm, és criticable o no, eh, com també eh, en aquest cas no és criticable, però sí que s'ha de sobrellar que com s'anirà recordant al llarg d'aquestes intervencions, aquesta trobada de barris eh, no era decisòria, diguéssim que no, eh, no es prenia cap decisió eh, en aquesta assemblea anexa trobada i per tant era intercanviar les diferents doncs, energies, les diferents doncs, actituds, els diferents missatges, eh, evidentment, els diferents missatges també que sortien de les diferents assemblees. També eh, al principi doncs, s'ha doncs, dit que havien demanat torn per, per parlar diverses assemblees, la de Nou Barris, la del Raval, la del Poble Sec, la de Sant Andreu, la del Clot Camp de l'Arpa, i alguna més que em deixo, però ni molt menys eren ni la meitat de, de les que estarien representades i que estan treballant a, eh, a, arrel, a, a diferents barris de, de Barcelona, evidentment. Per tant, primer, eh, que no, no es prenia cap decisió i després que hi havia gent que anava a, eh, pues a, a parlar a títol individual i no en representació de les assemblees. Música i també doncs, es, es perdia bastant temps eh, debatent sobre la metodologia, com, com aquest aquesta persona del Raval doncs, inclús proposava una assemblea tècnica, deia, que això doncs, <laughs> sonava bastant malament perquè doncs, eh, Eh, és una assemblea en petit comitè, en definitiva, on decideixen uns pocs tècnicament el, el que vulguin, no? Eh, en fi, que no és fàcil. Anem a seguir escoltant el que es diu i a veure si, si puc seleccionar el, els àudios que s'escolten millor i si algun que se sent, se sent molt malament, doncs eh, el salto per, perquè no ens molesti a, a aquesta distorsió. Yo lo plantearía no sé si hay acuerdo, desacuerdo. Lo digo para plantear una, una reunión técnica para poder hacerlo después de la asamblea. A veure, aquí el conflicte que tenim és que el plantejament de la comissió d'extensió era que avui era una cosa per no prendre decisions, llavors era per llançar propostes, etc. Llavors jo el que diria és que abans el company ha plantejat la reunió que havia de fer els barris que havia problema amb mails que no coincidien, etc. La comissió d'extensió té tot un llistat de mails, telèfon, d'això, llavors el que, és, el, el que podem fer avui simplement és que al final la gent s'acosti aquí la moderació, la gent d'assemblees de, de, de barri, que estigui malament els mails de la web, del blog o telèfons, que vingui i es canvien les coses. I a partir d'aquí es comparteix la informació. No podem fer més de moment perquè no... La idea no és prendre decisions d'aquest tipus, de moment, avui. Doncs parlava un dels moderadors i continuen els tons de paraules. Com a tema organitzatiu, com que part del bueno, soc de Serena de Vallès, vale? eh, ens hem coordinat amb, amb la, les altres zones del Vallès Occidental vale? i teníem una proposta entre nosaltres de com no podem anar cadascun anar mirant les webs de cada població i, de, i després de portar aquesta informació al nostre, al nostre població i, que, i i que, tu, i que tot el món eh, estigui mirant això o estigui informat de fer una, una web, com deia aquest, el senyor d'aquí, d'una web conjunta de tots els indignats eh, on estiguin apartats de si volem per territoris o per poblacions o com vulgueu, però a, a partir d'una mateixa web, d'un mateix lloc que estiguin eh, centralitzat en aquesta web. Ja sé que la centralització és un problema i tal, però Dins de la centralització també es pot fer subapartat, eh, fer com, una, com un arbre de, igual que el genealògic, que es van fer pim, pim, van en apartat, doncs pues igual. D'aquesta manera està tot ben centralitzat, tothom pot veure la informació ràpidament i a més a més des de que, eh, es pot veure des de quin punt s'ha de, demanat aquesta proposta. Jo des d'aquesta aquest, zona es diu això, bueno, mejor y que no que haya, cada asamblea de barrio vaya un poco con su propia temática, pues que el orden del día a lo mejor se podría proponer desde aquí, el orden del día de, la asamblea de barrio semanal, algunos puntos por lo menos, dos, tres temas, y luego ya que cada barrio tenga su propia dinámica barrial. Pero que quizá, por ejemplo, con todas las propuestas que han salido antes aquí en las comisiones, es decir, pues por ejemplo, ¿qué queremos hacer con la Plaza de Cataluña como ahora y tal? Que se discuta esta semana de la siguiente asamblea de barrios aquí como coordinadora que cada asamblea traiga sus propuestas. No sé, es una posibilidad. Ana. Uh, Permeteu-me, abans d'escoltar l'Anna, que dirà unes coses interessants com a, eh, des del grup de mediació en el que participa. Eh, atenció al fantasma de la centralització, que apuntava aquest company de Cerdanyola, i disculpeu-me si estic fent doncs, anàlisis personals, eh, però bueno, mm, és, és el que penso. És necessària la, uni, la unificació de la informació, però també doncs, és perillós el tema de la centralització, eh, com podria significar doncs, una web única on hi hagi, hi hagi tota la informació. En fi, eh, plantegem-ho com a contradicció i que cadascú doncs, decideixi com es pot solucionar això. Ara sí, escoltem la següent intervenció d'aquesta trobada de barris de plaça Catalunya d'aquest diumenge 26 de juny. Hola, bona tarda. Jo us volia parlar-vos d'un instrument que segur que tots coneixeu, que és la mediació, i que he pensat que podria ser un bon instrument per ajudar a prendre decisions, consensos i per cercar espais on te poden passar coses. Llavors nosaltres som un grup molt extens de mediadors voluntaris que voldríem recolzar d'alguna manera tot aquest moviment, tota aquesta base de pau que nosaltres compartim i posar-nos a la vostra disposició per crear aquests espais de pau, de diàleg, perquè, això, perquè aquest monòleg fantàstic que està sortint d'aquí arribi també a altres espais i altres àmbits de la nostra societat. O sigui, penseu en mediació i penseu en nosaltres que estem per ajudar-vos. S'ha acabat el terme de paraula per saber el segon punt, el següent punt de l'ordre del dia. Eh, doncs, ah, bueno, efectivament, la idea s'havia dit en, en dos parts. Eh, hi havia una urgència, una demanda de com ens organitzem com a barris, com ens coordinem i quin és l'espai legítim on prendre decisions estratègiques, perquè hi havia des d'un principi la idea aquesta, no? com comentava els de Sants, que hi ha comissions treballant fent molt bona feina, però no hi ha una, no passa des de les assemblees, hi ha com una, un, una fractura entre el treball dels barris i el treball de les comissions que des, de, des de la plaça. A la vegada, l'activitat continua i a la vegada s'han de plantejar doncs, la desmobilització, accions conjuntes més enllà del treball local que es fa. Llavors, la idea d'aquest segon punt és precisament aquesta. És a dir, més enllà de cada una de les accions, cada una de les temàtiques que s'ha treballat en cada barri, els barris també fan propostes com a moviment sobre quines són les properes dates que s'han de plantejar. Llavors, la idea d'ara és que surtin precisament aquestes propostes, farem exactament el mateix que abans, és a dir, els barris, les assemblees de barris, que ja tinguin pensades propostes consensuades i que en tinguin mandat d'assemblea per parlar avui aquí, els passarem davant i farem la seva explicació. Després farem un torn obert perquè tothom pugui expressar discordàncies o pugui expressar noves propostes i es quedarà així, es basarà als barris perquè puguin parlar aquestes propostes. Llavors, així com han sortit diversos temes, eh, com el 20 de juliol, el tema de l'idea del mar, no? hi ha diferents propostes d'accions, doncs aquesta és la idea. Llavors els barris que havien demanat per parlar sí, eren Raval, eh, Gràcia, Sants, Sant Andreu, Nou Barris i l'Assemblea de Teats també, que no és l'Assemblea de Barri però portava també una proposta Llavors ho tancaria aquí a partir d'aquí que la gent vagi per entorn. Potser que podríem fer, perquè són molts, hi ha molta gent que està darrere, que les tres mateixes persones que demanaran paraules que aixequin la mà, porfa, que recordem, que van per aquí, que si vol la gent ja demanar-los paraula perquè, perquè no sigui tan complicat baixar després, etc. podeu anar fent. Llavors, si vol començar el treball, treball havia demanat no, Seguim Sants, tenia propostes d'accions. La gent vagi venint, sisplau. Sant Andreu? Sant Andreu comenten que la, la proposta que portaven era de la comissió i que per tant encara no s'ha consensuat en, en assemblea, així que no es dirà ara, en tot cas es pot dir a títol personal trans? Bueno, eh, ara es parlarà sobre algun consens, algun, els consensos que tinguin les assemblees sobre properes mobilitzacions o accions. Ara, perdó. Eh, des de Sants eh, s'ha arribat al consens de fer la proposta, bueno, hi ha una mobilització ja pensada pel dia 9 de juliol, als barris ens manifestem per fer presència i visibilitzar que el moviment s'ha tornat als barris, aleshores el dia 9 de juliol sortirem al carrer, al nostre barri, a, eh, bueno, a, a visibilitzar-nos. Aleshores, ens agradaria fer la proposta extensiva als altres barris perquè s'aixequessin aquell dia tots els barris i que el dia 9, és dissabte, féssim un cercavila pel barri que nostre, el nostre, vale? I, i això, i una mica informar al barri no de l'existència de l'assemblea per si algun veí veïna no la coneix, de què està treballant i, aquí, i on estem i quan ens reunim, no? Vale després pel dia 9 i després pel dia 20 que 20-21, que és l'aprovació de retallades al Parlament, s'han estat pensant no, diverses formes de mobilitzar i diverses formes de protesta. Havíem plantejat des d'una marxa fúnebre al voltant del Parlament que, que es dirigís cap a la Caixa o cap a alguna institució bancària i també s'havia plantejat a fer puntualitzar a les seus dels partits. És a dir, que hi haguessin petites concentracions a cada seu del partit, bueno, petites o com més o menys millor, per puntualitzar-los allà, no? on estan, estan no al Parlament, per evitar potser possibles conflictes. Crec que no em deixo cap així de proposta pel diari, però bueno, crec que seria una cosa a treballar aviat, fer un, bueno, dintre de, o sigui, una comissió de mobilitzacions que reuneix. I va sortir a debat també des de l'Assemblea de Sants des de la plaça del Sol de Madrid, no sé si coneixeu, s'ha convocat una, un referèndum popular o consulta popular que es farà el dia 15 d'octubre, ells ja ho han engegat, aleshores també seria eh, feina de la coordinadora d'aquí, del territori, de decidir si ens adherim, si aquells punts són els que volem, sinó una mica nosaltres vam estar parlant de que crec que s'haurien de treballar des de coses més específiques, més territorials, més des de baix, i donem-nos més temps, ja el farem, no, que potser el 15 d'octubre és molt precipitat, Bé, però bé, també crec que sí que hauríem de posicionar-me respecte a aquesta convocatòria que han fet des de Madrid, no? I ja està. Hi havia una companya de Barceloneta per aquí, que també hi volíem parlar. Barceloneta, sí. Volíem informar que el pròxim dia 30, que és dijous, volem fer una mobilització des de la Barceloneta i des de l'Hospital de l'Esperança per per eh, protestar als barres afectats per l'ERO del Parc Salut del Mar, que és l'Hospital del Mar i alguns més, cap a casa, cap a casa del, eh, del Mas. Llavors, sortiríem des de l'Hospital de l'Esperança, que tots estem convocats a les 7 de la tarda, el dia 30. També eh, des de l'Hospital del Mar eh, hem quedat a les 7 per acoplar-nos a, a la... Perdona, hem quedat a les 6 per acoplar-nos a les 7 a l'Hospital de l'Esperança. Si algun barri més també es vol afegir de més, doncs que també informi per a veure quines hores i tal. I bueno, és que des de l'Hospital de l'Esperança anirem cap a Casa al Mas en transport públic o com veiem en aquest moment informant a la resta de la gent del que està passant amb això de l'Ero i, i tal. A més també hem, Se creado aquí un personaje que es el Supersono, que ya ha informació por la red, ahora lo sobretot al blog de la Saloneta, que bueno, es una mica reivindicativa, por lo que está pasando, y ya está. Bé, eh, només dic que eh, ara potser escoltarem bastantes convocatòries i diferents dates, un ball de, de dates i d'accions eh, bastant àmplies i, i diferents des de, des de molts barris, per tant que ningú s'atabali i simplement doncs, eh, estar atents a, a les accions que tinguem més a prop i, i en les quals ens vulguem implicar sí que subratllo eh, aquesta acció, que és una marxa, que s'està proposant una marxa que tindria lloc eh, Mm, com a punt de trobada a Madrid, a, a la plaça del Sol de Madrid, i per tant seria aprofitar la, la força que, que encara tenen les acampades i a, eh, els barris per fer aquesta marxa, a, eh, em sembla que és el 23 de juliol, acabant el 23 de juliol. Seguim escoltant les intervencions d'aquesta assemblea, aquesta trobada de barris, de la plaça Catalunya, d'avui diumenge 26 de juny. sentit Raval, que el tornarà a cuidar, Sants, que sembla ser que no estava a la... Ah, vale, perdona, perdona. Ah, Sant Andreu, m'he confós. Sant Andreu està per aquí. És una mica estrany, abans hem demanat barris que està a la reunió anterior. Vale, nou barris i Assemblea de si vol anar baixant. També hi havia el Sant Gervasi. Hola a tots. Ian Migorem y represento la, el barrio de Sarria San Gervasi de l'Assemblea i el que només que volia dir, per la manca de comunicació que tenim tots, llavors eh, volia dir que el dia 6 de juliol a les 8 hores hem acordat de fer un eh, acte de tipus cultural per explicar el pacte d'euro també a la plaça de la Vila de Sarrià Sant Gervasi, no, de Sarrià, perdó. I l'acte serà el 6 de juliol a les 8 hores i vindrà Miro Cesarreta a les 8 de la tarda. Mm -hmm. doncs torno a demanar disculpes per la qualitat del so, eh, distorsiona una mica, eh, s'ha gravat com s'ha gravat, però eh, bé, eh, l'important és <clears throat> doncs, evidenciar que hi ha moviment i que s'intenten coordinar aquestes trobades, que tot i que eh, l'assemblea d'avui, aquesta trobada de barris, doncs, no tenia, eh, diguéssim, eh, un objectiu de prendre decisions, sinó de compartir la informació, doncs igualment eh, no deixa de ser important i les decisions doncs, eh, en molts moments doncs, no és el més important a l'hora de compartir doncs, totes aquestes forces, aquestes sinergies que venen dels barris cap a les places, de les places cap als barris, i també recordar que ja es va consensuar, ja es va votar inclús a, a la plaça Catalunya, si no recordo malament, eh, cap, a, cap al principi de juny, no sé si el mateix dia 5 de juny, eh, que eh, doncs es, es, mm, com, com es diria, o sigui que l'acampada doncs, eh, no continuava, tot i que doncs, avui es podien doncs, veure moltes estructures encara ben fermes a la plaça i tot i que s'ha descentralitzat en aquest sentit doncs eh, s'havia decidit això que doncs les assemblees generals ja no es farien a plaça Catalunya, inclús es fan propostes de que si hi ha assemblees generals, si es pensa que són necessàries aquestes assemblees generals, com les trobades de barris, es facin de manera rotativa per diferents places, per diferents eh, eh, barris i inclús municipis, per què no? Bueno, també apunto, perquè no sé si podrem arribar fins al final d'aquests àudios, eh, perquè estem utilitzant la franja d'Ones de Pau per fer aquesta difusió i no sé què passarà a les 12 i mitja si continuarem o ho deixarem i dir que el 10 de juliol sí que s'ha aprovat avui la següent trobada de barris i serà al Parc de la Ciutadella. Llobron i fer una acció allà i tot això es faci a la comissió del dimecres. Sobre la visualització del moviment, creiem que eh, no ens estem visualitzant prou eh, el tema eh, de cassolades eh, s'ha abandonat i està una mica dispers. Demanem que el moviment assumeixi eh, les cassolades a les 21 hores com una cosa conjunta del moviment i que es prepari un, uh, un cartell o unitari o, o una... moltes persones que no ens sentim vinculades directament en un barri o en un poble perquè vivim més aïllats però volem participar de tot això i més enllà de les condicions. Bé, disculpeu, he saltat dues intervencions perquè distorsionava molt i ara sí escoltarem la següent amb una qualitat de so doncs, més acceptable. Gràcies. Per poder no tan sols informar li sinó també qüestions que estaria bé per, per fer visible el moviment és que l'1 de juliol tinc entès que el senyor Trias entra a la, bueno, fa el canvi, no? I res, a l'Assemblea del Gòtic no ens vam acabar de parlar això ni convocar res, però hauríem, jo crec, de visibilitzar nos al matí, el divendres, que és aquest divendres no l'altre, no, aquest divendres, ja, aquest divendres. I anar al matí, doncs, no sé, fer una sentada i amb amb cartells o no sé. Clar, és difícil convocar-ho ara, però jo animo a la gent, no sé, que anem cap allà i ja està. sumar i donar nom de l'assemblea. Eh, eh, al llarg de tota l'estona he estat escoltant les diferents intervencions, les comissions i tot plegat i les diferents accions dels, dels barris. Trobo la necessitat de simplificar-ho tot molt més perquè no dona cabida tantes i tantes dates. Jo he deixat d'apuntar dates perquè no, no donava l'abast crec que si eh, ens plantegem o reflexionem que el treball ha de venir de, de baix cap a dalt, crec que eh, no són els barris els que han de venir a, a les diferents comissions que hi ha aquí perquè jo no he perdut amb les dates si una està aquí, si una no està aquí crec que les comissions haurien de ser un mapa de recursos pels barris eh, ens hem de posar en contacte amb elles en temes concrets si un barri necessita assassinament jurídic que es posa en contacte amb la comissió jurídica que porta molta feina a darrere i que pugui venir gent de la comissió jurídica als diferents barris per assessorar no tots els barris tenen tantes comissions, eh, Sants ha estat treballant molt bé i té moltes comissions, però hi ha barris que fa poc que s'estan organitzant amb assemblea, no poden donar l'abast a tantes comissions, llavors plantejar eh, una organització a posteriori a tot això amb un nombre de comissions que cada barri no pugui donar cabuda, no ho trobo raonable eh, perquè des de, per exemple, des de Gràcia, parlo de tot personal, ja s'estan repetint eh, sempre unes mateixes persones amb les comissions i no per res, sinó perquè la participació i el que necessitem és fer màxima difusió i ara estem intentant trobar eines de difusió al barri que no sigui només amb informació llavors en quant a accions concretes ja hi ha eines a internet hi ha un bloc de pobles i barris que no s'està donant molta mobilitat i haurien de donar mobilitat eh, generar gent de les diferents comissions informàtiques que actua allà i en quant a accions col·lectives allà també es pot fer difusió res més, gràcies a títol personal també mm, soc de la comissió de teatre acabo de perdre els meus fills però penso que ho recordaré eh, per començar no sé si està creat però penso que hauríem de crear un calendari eh, que la gent pogués posar les seves eh, accions etc i poguéssim visualitzar tots a quines accions ens podem sumar i no perquè no tothom té tot el dia un calendari amb punts el barrio de Sants en rojo, el barrio de Tal en otro tono. Fer un calendari visual que poguéssim rebre tots els indignats, que em sembla que tenim preus informàtics com per fer-ho. L'altra qüestió que m'agradaria parlar és sobre anar a casa dels polítics. Per això hem de ser més intel·ligents i no posar-nos a, a enfrontar físicament els Mossos, que l'únic que obtindrem seran imatges que ells acreditaran i gent ferida. Actuen amb, actuen amb més intel·ligència. No cal anar a casa de cap polític perquè no ens importen els polítics. Nosaltres no ens importem a ells, ells no ens han d'importar a nosaltres. Podem detenir tants tenir accions més intel·ligents i no tan simbòliques, sinó més clares. L'altra cosa és sobre el tancament de, de quiròfans i, i fer mobilitzacions. Qui els ha tancat? Quants metges hi han parats? Per què no els obrim? O sigui, jo no soc metge, però no, no ens podem organitzar, tots els metges que hi ha, i obrir totes les plantes que estan tancades. No podem treballar un dia a la setmana a tots els metges i obrir els quiròfans. És que ho trobo una mica absurd, no? Qui ens ha tancat aquests quiròfans? Estan tancats amb, amb, amb pany clau, no, estan allà, és una planta que està tancada. Gràcies per avisar-me de venir. És una cosa que em sol passar quan parlo. He vist un I gràcies, gràcies. Em sembla que em queda una desena Eh, i una altra cosa, no tinguem por anar a poc a poc. Anem a poc a poc perquè som molta gent per organitzar-nos. Una revolució com la que estem intentant fer, que és un canvi de consciència, no es fa en un mes ni en dos, pot durar 40 50 anys. I em sembla imaginació lluny i, i intentem comunicar-nos amb calma, que tampoc és tan fàcil. Bueno, gràcies, nois. respecto a lo que se ha comentado sobre el referéndum, que creo que es algo que se ha comentado ya desde, se ha estado comentando la acampada desde hace más de un mes. Ha habido ya gente que ha estado movilizando el tema del referéndum sobre recortes sociales y lo que sea. Y es curioso que se ha planteado, que se ha planteado cuando en todas estas semanas, como hemos podido ver, estamos viendo las retalladas salariales, estamos viendo en eh, tantas fábricas que están con ERE, pero cuando están haciendo eh, toda clase de ataques a nivel salarial, a nivel de negociación colectiva, entonces eh, es curioso que los que están promoviendo estas iniciativas lo están haciendo eh, si hemos de aprobar si a los obreros, a los trabajadores se van a cortar las uñas, la cabeza, los pies o los dedos. Es decir, no se está diciendo vamos a hacer, vamos a hacer un referéndum para que el subsidio indefinido, para que haya un subsidio indefinido para los parados, no se está diciendo esto. No está diciendo vamos a hacer una, eh, reducción de jornada 30 horas para que muchos parados, no se está diciendo esto. Tampoco se está diciendo vamos a recortar vamos a recortar las subvenciones al aparato, a, los sindicatos subvencionados para que, para que eh, no se está diciendo en absoluto. Lo que se está buscando es una puerta para legitimar las medidas del Estado y de la patronal contra los trabajadores. Conclusión, si no queremos caer en la vergüenza, en la vergüenza de caer en esta trampa, hay toda una serie de gente que desde luego vamos a denunciar a todo el aparato subvencionado, al 15M, como antiobrero, como ente como no plantea la lucha en el plano de la producción que es ahí donde está, es en los hospitales, es en las empresas donde hay que hacer la extensión y la unidad de las luchas. Y si no es un planteamiento antiabrero y es un engaño. Llamaremos por eso a todos los trabajadores que estén en el 15 de mayo, como caigan en, o sea, a formar asambleas obreras independientes rompiendo con el 15M. Eh, demano disculpes una vegada més per la qualitat de l'àudio, però penso que valia la pena doncs, eh, mm, que s'escoltés l'activitat, eh, les intervencions que hi ha hagut en aquesta trobada de barris, i aquesta intervenció ha sigut una de les, una de les més dures perquè acusava el 15M de desmobilitzar eh, els treballadors, a la classe obrera. En fi, eh, eh, certament s'ha de vincular encara més la lluita obrera al moviment del 15M, però clar, potser s'han de canviar bastantes coses perquè eh, es pugui fer aquesta vinculació. No ho sé, potser hauria de preguntar-ho, amb interrogant, què s'hauria de canviar perquè es vinculés més la, lluita, la lluita obrera amb el moviment del 15M, que no només és estudiantil, sinó que implica doncs, a, a moltes més persones, com va quedar demostrat amb la manifestació del 19 de juny. Però també s'ha de demostrar això i s'ha d'evidenciar a les assemblees. En fi, aquesta és la pregunta, només allà, que ha sigut una de les intervencions més dures aquesta mm, podríem dir d'algun sindicalista potser, dels sindicats combatius, no ho sé que feia aquesta acusació al 15M i aquesta advertència mm, bastant dura en fi, continuem escoltant les intervencions d'aquesta trobada de barris de Plaça Catalunya d'avui 26 de juny del 2011 Sí, bueno, eh, jo sempre m'hi comentar que si hi ha un tema que crec que és fonamental als barris i que hem de tenir com a primer punt de l'agenda és la qüestió dels desnonaments. No? Jo he estat parlant amb gent de la plataforma afectats per la hipoteca i crec que començaria a ser hora de que des dels barris firméssim un manifest col·lectiu dient que a Barcelona s'han acabat els desnonaments, que no tolerarem cap més desnonament, que no tolerarem cap més d'anys deixi les famílies al, al carrer amb el deute i que declarem Barcelona una ciutat lliure de desnonaments així que puguem. Doncs a, eh, aquesta intervenció el que de, demanava és una ciutat lliure de, de desnonaments, però abans hi havia una, una intervenció que ens l'hem saltat perquè se sentia una mica malament a l'àudio i era interessant, per això vull mm, rescatar-la i el que deia és que aquestes propostes de mínims tenen doncs, un flaire diguéssim electoralista i mm, doncs, estava en contra i feia aquesta crítica a aquestes propostes de mínims que si bé és cert que són necessàries per poder doncs, sumar i per unir a més col·lectius, a més persones també doncs, tenen aquest perill de caure en el reformisme no? almenys aquesta és la traducció, el resum que faig jo de la intervenció que feia la persona aquesta dona, Maria, eh, tinc apuntat, abans de eh, la intervenció que ara continuarem escoltant. Eh, els de la plataforma ja tenen, m'han dit que ja tenen mig previst llançar un document així, crec que seria molt important que des dels barris poguessin donar suport i com a part d'aquest suport, una altra cosa que també estan preparant són unes jornades informatives perquè la gent de la plataforma coneix molt bé com parar un desnonament, no simplement anar allà i fer fora el secretari judicial, s'ha de negociar, eh, hi ha unes propostes concretes a reclamar, etc. I ells han molt bé com fer-ho, per tant s'estan plantejant fer unes jornades informatives per explicar a la gent com s'atura un desnonament, què és un desnonament, què vol dir que el banc es queda amb la casa, què fa amb aquesta casa, quins són els passos a seguir, quines són les reclamacions i totes aquestes coses i crec que seria molt important que totes puguem sí, donar el màxim suport a aquestes jornades que d'altra banda també penso que es podrien fer extensives a, altres moviments que ja estan funcionant com les indignades de sanitat com la plataforma en defensa de la universitat i com molts, molts altres moviments Thank you. Doncs uh, aquest és un dels cavalls de, de, de lluita, a, aturar els desdonaments i jo afegir, afegir, afegiria potser canviar la dinàmica de les hipoteques i, i de doncs, eh, tot el que són la, la compra-venta i el lloguer d'habitatges dic canviar aquesta dinàmica no sé com però sí que començar a obrir debats s'han apuntat alguns també amb doncs, eh, gaires cooperativistes i, i a veure com es pot solucionar això un cop doncs, s'aturin doncs, aquests desnonaments, evidentment, que, que és l'urgent, però després s'hauran de veure doncs, quines alternatives es poden plantejar, perquè molta gent no té hipoteques i, i no en vol tenir, i, i per tant alguna alternativa doncs, s'ha doncs, de construir i compartir també per evitar aquests problemes. determinat, bueno, les propostes a nivell de moviment per l'auditor individual. En primer lloc, el que deia el company, totalment d'acord, no? El suport de cada assemblea als desnonaments, jo crec que és superimportant. A l'Hospitalet l'altre dia vam, vam aturar eh? i quan vas als barris i parles de, del moviment, una de les coses més importants i que més arriba a la gent pel que representa és que estem evitant, juntament amb la plataforma d'efectes per l'hipoteca, que famílies es quedin al carrer. Jo crec que és superimportant que ens conscienciem a cada assemblea de barri de recolzar totes les mobilitzacions per aturar desnonaments als barris i ciutats de, de Catalunya. Eh, en, en aquesta línia també el suport que podem donar des de les assemblees de, de barri als treballadors que estan en lluita. Jo crec que, que hem de començar a connectar el moviment de les places amb el que deien abans, no? les assemblees, els punts de treball, superimportants. Que si volem tenir a poc a poc cap a una vaga general, hem de tenir clar que sense la classe, sense els treballadors, no podrem fer aquesta vaga general. Jo crec que una de les fites com a moviment serà de quina manera consensuem a les places com la, la duem a terme o com caminem cap a aquesta vaga general. I en aquest, en aquest sentit crec que a les assemblees ha de sorgir el debat com està sorgint a l'assemblea la, d'Hospitalet què passa amb els sindicats combatius, què passa amb els, amb els sindicalistes de base que poden estar en seccions sindicals de, de, de sindicats majoritaris, què passa amb aquesta gent sana que està, que està treballant als centres de treball, no? com connectem les assemblees amb això. Jo crec que s'ha de, de parlar de les assemblees. I després, com a accions simbòliques, però que tenen tan, també un, poden tenir molt de suport públic, està a la marxa d'indignats que, que van començar ahir, que arriben el 23 de juliol a Madrid. Com recolzem això? Com anem tots el 23 de juliol a Madrid per col·lapsar-la? I com es presenten els consensos, els consensos de mínims, els consensos que ja han treballat a cadascuna de les assemblees, com es presenten els, a, a, de forma pública, no? I el tema del referèndum, no? Una miqueta de, de cura, amb, doncs d'on estan sortint les propostes, les preguntes concretes, no? a l'Assemblea d'Hospitalent no s'ha parlat d'això, pero ya estoy veient, per, ya estoy veient que, que hi ha preguntes ja formulades. D'on sorgeixen? De quina assemblea de Sol? De Barcelona? Sí, no? y que i quin procés participatiu en estas preguntas concretas porque tenen té molt de que siguen propuestas y siguen preguntas de todos y todas Facundo, després d'aquesta intervenció d'un veí de l'Hospitalet vindrà la intervenció d'un dels agredits, una de les persones que doncs, va ser agredida pels Mossos d'Esquadra, pels antiavalots dels Mossos d'Esquadra en, en aquella doncs, ocupació pacífica de plaça Catalunya i ens explicarà realment eh, la repressió fins a quins nivells arriba i explicarà doncs, eh, el seu cas Eh, aprofito per recordar que la propera assemblea que s'ha proposat eh, avui, aquest diumenge, és pel dia 10 de juliol, la propera assemblea de trobada o a trobada de barris, i serà al Parc de la Ciutadella, en principi a les 6 de la tarda. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, eh, eh a título personal. desde el 27 que no tuve acceso al micrófono, por eso voy a agradecer a toda la gente que se sensibilizó conmigo por las heridas del 27. Los tres médicos que me atienden semanalmente dicen que en más o menos 15 días eh, la herida se cierra. ¿sí? Eh, creo que algunos ya, se han enterado que hubo, hubo Hubo furgones de los mozos en mi casa haciendo guerra durante varios días. Hubo patrullas de policía también intercambiando y relegando la guardia. Todo eso ya desapareció. El domingo hemos hecho un trabajo espectacular con un fotógrafo, por supuesto, del que no vamos a dar el nombre. Hemos cazado 22 secretas en la mano del domingo y las fotos están a disposición de todas y de todos seguiremos trabajando, seguiremos trabajando. Es muy importante que ustedes, eh, es muy difícil en 30 segundos transmitir lo que uno, siente. En Tabacalera, en agosto del año pasado, me invitaron al proyecto de este movimiento. ¿sí? Entendí lo siguiente, que había mucha gente que nunca había soñado, y mi trabajo acá para el movimiento es precisamente ese, Yo no quiero volver a vivir un sueño. Yo quiero que los que nunca soñaron empiecen a soñar y juntos trabajar para que eso sea una realidad. Para todas y para todos. Hola, molt bona tarda a tots. Primer de tot, molt agraït per atendre'm i per donar-me l'oportunitat de poder expressar-me Resulta que tenim una terrible paradoxa en aquesta nostra democràcia. Envies una carta al diari i no la publiquen. Truques una emissora de ràdio i et pregunten què vols dir i, i de què vols parlar. Aquest és el filtre i aquesta és la gran llibertat d'expressió que ens hem guanyat 34 anys després de la transició. Mireu, això que veieu aquí no és una caixa de sobres. Sabeu què és això? És el diacrisis al qual ens sotmeten els polítics a nosaltres els electors cada vegada que anem a les eleccions. Ara que us explicaré i ho entendreu. Bé, que, que no s'enfadi a, aquesta persona perquè, eh, com moltes altres intervencions, doncs, eh, les he gravat malament, em disculpo per enèsima vegada, però eh, bueno, almenys hem posat eh, un trosset i el poema visual que ha fet aquesta persona ha sigut una lectura i pues, eh, la podria resumir amb la frase que ha dit, que és que el arte és una mentira que nos permite descobrir la realitat. I... Eh, Bé, uh, després també ha parlat del vot en blanc, que mm, de manera poètica, fent referència a Brossa, doncs pens, pensa, pensava aquesta persona que era una opció legítima, era una bona opció, el del vot en blanc. Bé, amb el petit poder que tinc jo ara, jo personalment no hi estic a favor del vot en blanc, però, bueno, ja ho he dit, disculpeu. Mm, i, i res d'aquest poema visual s'haurà doncs, pogut escoltar qui hagi estat eh, present a la plaça Catalunya i, eh, per tant, anem a la següent doncs, les següents intervencions que està ja, estan ja doncs, eh, tancant eh, aquesta trobada eh, de, del, del 26 de juny, d'aquesta trobada de barris d'aquest diumenge a Plaça Catalunya. electoral violencia de género que el estamento político en contra de sus súbditos, los electores. la próxima encuentro será el 10 de julio, en el Parque de la Citadela. ¿A qué hora? Hay que hablarlo. Bueno, a mí me parece porque tendríamos dos asambleas de barrio antes de la próxima encuentro, y yo creo que las preguntas están claras, ¿no? Todas las tenemos en nuestra cabeza, cómo afrontar la lucha, y entonces toca ahora en las asambleas de barrio, en las comisiones pertinentes y cada uno en su cabeza, ir pensando comerse con ellas hacer esto. Doncs deixaré també a, a, a aquesta intervenció perquè també distorsionava molt i sí que m'he apuntat per aquí el resum ens mm, convocava doncs, a seguir organitzant-nos des de les assemblees de barri a aquesta persona i també doncs, feia eh, Incapié doncs, sobrellava la importància de, de la unió amb els obrers en aquesta lluita del 15M eh, i també parlava de la universitat eh, o de l'escola que s'ha proposat des de, diferents, eh, des de diferents persones, des de diferents comissions i assemblees, intentar doncs, fer una universitat, una escola d'estiu, eh, evidentment reivindicativa, combativa, diguéssim, eh, política, eh, aquesta persona deia de eh, una universitat de pràctiques socials, bé, eh, inclús ha dit de, <laughs> que es podria doncs, tractar de com fer la revolució, jo me'n recordo que quan ho han comentat he dit, bueno, això potser s'ha de fer, no? I, i tampoc hem d'explicar de, moltes coses, però evidentment la formació també és important eh, i, i, i ha de ser una cosa en paral·lel, no? Formació i experimentació. En qualsevol cas, jo rescataria aquesta proposta de la universitat i l'escola d'estiu, que em semblaria doncs, molt interessant que es fes doncs, a, a la plaça que sigui, a, al, als carrers que sigui, per mantenir viva aquesta flama del 15M durant aquesta doncs, estació estiuenca on pot ser que hi hagi doncs, desmobilitzacions d'alguna de, part de, dels col·lectius i les persones que integren a, a aquesta doncs, revolució que doncs, es va construint dia a dia i mm, bé mm, és una opció interessant que s'haurà de seguir treballant. de que ahora tenemos un caso de urgencia, una situación muy complicada y tenemos que responder inmediatamente, estas excusas, desde mi punto de vista, no valen. O somos a favor, o estamos a favor de la autoorganización hasta sus últimas consecuencias, o empezamos las excepciones, ¿no? Y llegamos a convertirnos a lo que criticamos. Da igual, da igual si alguien habla a título personal, porque los personajes y los líderes, claro que pueden hablar a título, eh, eh, a título personal, pero no, pero, pero, siguen siendo líderes y personajes. Y los personajes y los líderes debilitan las estructuras asamblearias. Con lo cual, ninguna ningún comunicado, ninguna iniciativa que no se aprueba, que no, que no, está, que no ha estado aprobada por las estructuras, por las asambleas. Si no pasa, si no se aprueba, si no se aprueba y sale, no nos representa. E, existe el tema de los medios de, los de, los medios de la comunicación. Los medios de comunicación buscan personajes, pero la autoorganización y la asamblea promueven un espíritu y una manera de organizarse totalmente contraria a lo que promueven los medios de comunicación. Con lo cual, no necesitamos ni los medios de comunicación, ni los personajes que hablan con ellos. Autoorganización significa hablar en las calles, en las plazas. No significa estar en el sofá y recibir los mensajes mediáticos. Con lo cual, quiero insistir en esto. Quiero, concluido, ¿eh? Todos los textos y todas las iniciativas antes en la asamblea. Bé, doncs aquí hi ha aquesta persona doncs, la disciplina organitzativa, que inclús qualsevol comunicat, qualsevol cosa havia de ser consensuat per l'Assemblea. Uh, bé, això és gairebé impossible, però uh, està bé doncs, recordar les dinàmiques horitzontals i assembleàries uh, amb el consens com a, com a principal doncs, uh, metodologia de, de decisió. Mm, bé, uh, acabarem la gravació de Dones de Pau, perquè se'ns acaba doncs, l'hora i mitja de, de la nostra franja i potser continuem amb els dos àudios, tres com a molt, em penso que queden, d'aquesta trobada que, que he pogut gravar d'avui, 26 de juny del 2011, a la plaça Catalunya. Seguim a Contraband FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. I a, a, a aquest programa, Ones de Pau, acaba aquí. Uh, tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit amb nous continguts. Uh, estava previst avui parlar eh, fer un monogràfic sobre els calendaris maies, així ho havia anunciat al bloc del programa, però hem pensat que era prioritari fer difusió d'aquesta trobada de les assemblees de barri que s'ha fet avui a la plaça Catalunya. Tornarem el proper diumenge amb nous continguts, més eh, específicament antimilitaristes o per la desmilitarització o sobre la cultura i la civilització maia eh, amb aquests monogràfics que fem mm, i com deia doncs, el calendari maia també un monogràfic que farem properament gràcies per acompanyar-nos poso la sintonia i seguim amb la trobada de barris es global, señores. Hay que coger también porque en los barrios están los emigrantes, no nos olvidemos de ellos. Están muchas fuentes y muchas comisiones de diferentes grandes y pequeños que pueden participar. No nos olvidemos de que este es el desarrollo y es de la base, desde un nene pequeño hasta un adulto mayor. Y da igual el tipo de piel que tenga también. Si necesitamos unión y no división, hay que hacerlos en los barrios que también intervengan, por favor, porque hay que ampliar. Y bueno, muchas gracias. Me dicen que no soy de aquí, que no soy de allá, pero yo digo que soy del mundo. Y por favor, quiero transmitir que todo esto que pasa ahora en el sistema se está explotando el mundo, que tenemos que cuidar también el medio ambiente, que nos estamos envenenando y contaminando. Y a ver dónde empleamos ese dinero que ganamos, porque estamos más de lo mismo, más de lo mismo, un poco de responsabilidad cada uno. Y eso es todo. Muchas gracias por hoy. Hola, hola. Bueno, hablaré en castellano y rápido porque me he despistado y no he pedido la palabra a tiempo. Y encima les he pegado la bulla los de aquí, o sea que, perdón. Bueno, yo lo que quiero decir es que este jueves día 30, os esperamos a todas y a todos. Pasar la vez a los vecinos y vecinas en el Paseo de Gracia número 5, por la mañana de una y media a tres y media, que es cuando entran y salen los ejecutivos de esta banca de aquí, que no solamente es un banco de dar dinero, o de robar, sino que hay un montón de ejecutivos y jefes de toda Cataluña que no tienen ni la dignidad de mirar al señor Francisco Cañas a la cara. Le han robado la indemnización de 300.000 euros de un accidente que, se le echaron encima y encima se dieron a la fuga. Acabó de cuatro años, cuando logró cobrar la indemnización, el Banco de Satán, lo hace Santander, fue detrás hasta que no paró a robar este dinero y meterlo, según ellos, en el fondo Mado. Fondos que crean ellos, agujeros negros que van directo a paraísos fiscales. Aparte está José Luis Burgos, que sabéis que hemos evitado dos veces la subasta de su casa por otra mafia y trampa de este banco. Está haciendo un documental, tiene un trailer... ¿vale? Leer en la página lo estáis permitiendo.com. Está amenazado de muerte, no se sabe si es del banco, pero el motivo es del banco, con lo cual lo digo porque, ojo al loro, el banco de Satán Está la universidad con universidad, está en todas partes privatizando todo. Y este jueves queremos que los barrios, todo el mundo, venga por la tarde de seis y media a ocho y media. Hemos estado ahí todo el día, pero para concentrar estas horas y que venga el máximo de gente. El plan pacífico contundente, pedir que devuelvan inmediatamente estos 300.000 euros que han robado para que Juan Pedro pueda ir a Alemania a por lo menos tener una muerte o una vida que ya que se han jodido puedan hacer algún tratamiento. En este momento esta familia está viviendo de lo que el pueblo solidariamente de 3.000 habitantes les está dando para comer y para pagar la luz. Para que veáis hasta qué punto son capaces estos criminales. La lucha de la banca no la hemos tocado. Yo voy a hacer una propuesta a todos los barrios, pero de momento, este jueves de una y media tres y media y por la tarde de seis y media. Por favor, traer a todo el mundo. Hay cantidades estafados también del banco pero de otros nombres, Danif, etcétera. Bueno, me cortan, pero el tema del banco en Islandia está poniendo a la gente a la cárcel. Bueno, de aquí hemos acabado que Llavors, que quedi clar doncs el que hem dit al principi, que avui no s'ha res, s'està passant actes, s'enviarà a tothom, en principi també que tothom s'apunti les dates, s'ha parlat de diferents dates, diferents propostes, que si el 20 de juliol, que si el del 30 de l'Hospital del Mar Esperança, que si consultes, etc. No? D'un llistat que tampoc faré perquè em, em descuidaré. Llavors, la idea és que des de les assemblees de barri es torni a parlar aquestes propostes, que se'n generin de noves, i que ens tornem a trobar amb propostes ja treballades i que es pugui prendre decisions però que siguin acceptades des de la base de forma de, en forma de democràcia directa. Això és molt important perquè des del principi es deia que hem de ser àgils perquè han, hi ha moltes propostes i hem de continuar mantenint el puls de la mobilització perquè si no el moviment pot decaure i hem de mantenir aquest ritme però a la vegada ho hem de fer democràticament i s'ha parlat d'un dèficit democràtic. democràtic. Per tant, una mica la idea que d'aquesta assemblea és això. Llavors, l'últim que ens queda és el tema de la propera data de, de trobada. Abans hi ha hagut una petita reunió amb diferents barris on es parlava de la proposta del 10 de juliol, que això significa d'aquí dues setmanes i significa que entremig, si les assemblees de barri o de poble reuneixen setmanalment, hi haurà dues assemblees, d'acord? Per poder fer la proposta, per poder-ho parlar tranquil·lament, etc. Llavors tenia el Déu ja es proposava al parc de la Ciutadella. La idea era bueno, una molt tècnica, que és que a primeres hores de la tarda fa molt de sol i buscar un lloc en, amb ombra i a la vegada recuperar aquest espai no, que semblava que ens haguessin tret, després de l'1 del 15 que representava que no podíem tornar allà, doncs fer-ho ja, fer una assemblea tranquil·la, que fos una assemblea però que a la vegada també fos un acte polític, no? en sentit de... el, el sol fet d'estar allà. Llavors, no sé com ho hem de fer, mm, potser diria si esteu a favor de fer aquesta proposta el 10 de juliol, si hi ha gent que diu que no, podem obrir un petit torn de quatre paraules, però... A les 6, dèiem, per no ser molt tard ni molt d'hora. A la glorieta, al quios diguem, a la... Sí, al, al llac, vamos, al llac de de Passeteria. Hi ha algú que estigui en contra que hi hagi una manifestació superimportant, una gran convocatòria el dia 10? Sí? No? Eh, a veure, des de, des de la comissió d'Extensió s'ha fet això perquè s'aposta clarament per la democràcia directa des de la base i tal, però hi ha coses que realment és molt difícil fer mil propostes des dels barris, llavors aquí estan representats molts dels barris, diem 10 de juliol, si no hi ha cap problema ens veiem allà, sembla bé? Pues apa, aprovat. 10 de juliol, a les 6 de la tarda, a la glorieta del Parc de la Ciutadella, al llac. I ara el company Albert ens volia cantar una cançó per acabar. Eh, a l'assemblea de la a l'assemblea de Sant Andreu, acabem sempre cantant una cançó. Jo fa molt de temps que, vull, que vull cantar la cançó del Raimon. Aquell 18 de maig, per unes quantes hores ens vam sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure'm.